كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Əziz müsəlmanlar, hamınıza Eləcə də özünə Allahdan qorxmağı və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin yolunu tutub getməyi nəsiyyət edirəm. Əlimizdə olan bu kitab şəriət ədəbi və İslam əxlaqı, üstəlik Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin bu əvəz olunmaz xüsusiyyətləri nə cür təbliğ və tətbiq etdiyi barədə danışan möhtəşəm bir kitabdır. Bu, İslam aləmində hədis elmində möminlərin əmiri ləqəbi ilə tanınmış Hafiz Əbu Abdullah Muhammed ibn İsmail ibn İbrahim Əl-Buxarinin Ədəbül Mufrad adlı kitabıdır. Mufrad kəlməsi ərəbcə əfradə feilinin məlum növündən əmələ gəlmiş feili sifətdir. Mufrad kəlməsi dilimizə fərdi, ayrıca, tək və s. kimi tərcümə olunur. Ədəb deyildikdə isə əxlaq qaydalarına riayət, əxlaq və hərəkətdə, danışıqda nəzakət və incəlik nəzərdə tutulur. Alimlər İslam ədəbinin üç qismə bölündüyünü demişlər. Bunların ən əzəmətlisi isə əlbəttə ki, Allah qarşısında ədəbli olmaqdır. Allah qarşısında ədəbli olmaq deyildikdə, ondan utanmaq, aşkarda da, gizlində də ondan layiqincə qorxmaq ciddiyyət və əzimkarlıqla ona itaət etmək və onun qadağan etdiyi şeylərdən uzaq durmaq nəzərdə tutulur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə ədəblə davranmaq deyildikdə isə, onun əmr və qadağalarını tərəddüdsüz qəbul etmək, heç bir bəndənin sözünü onun sözündən, etdiyini də onun etdiyindən üstün tutmamaq, İslama aid işlərdə onu örnək götürmək və yalnız onun yolunu tutub getmək nəzərdə tutulur. Bəndələrlə ədəblə davranmaq dedikdə isə, onların hər biri ilə onun özünə layiq tərzdə davranmaq, onun haqqını ödəmək qəst edilir. Bu xüsusda varid olmuş hədislərin birində Salman el-Farisi radiyallahu anh, öz sahabə qardaşı Əbu Dərdə radiyallahu anhıya Rəbbinin sənin üzərində haqqı vardır Nəfsinin sənin üzərində haqqı vardır, ailənin sənin üzərində haqqı vardır. Elə isə hər bir haqq sahibinə haqqını ver demiş, sonra da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onun sözünü təsdiqləyib, Salman doğru söylədi demişdir. Demək, hər bir müsəlman öz öhdəsinə düşən vəzifələri yerinə yetirməklə ilk əvvəl Allahın və onun Rasulunun sallallahu aleyhi və səlləmin Sonra da daha haqlı və daha haqlı olanların haqqını ödəməlidir. Qeyd etmək lazımdır ki, ən xeyirli müsəlmanlardan olmaq, ha belə bu dünyada və ahirətdə uğur qazanmaq və saadətə qovuşmaq üçün gözəl əxlaq sahibi olmaq gərəkdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gözəl əxlaqın məziyyəti barədə belə buyurmuşdur. Sizin ən xeyirliniz əxlaqı ən gözəl olanınızdır. Digər hədisdə o demişdir, Mömin adam öz gözəl əxlaqı ilə gündüzləri oruç tutub, gecələri namaz qılan kimsənin dərəcəsinə yüksəlir. Başqa bir hədisdə o belə buyurmuşdur, Qiyamət günü sizin mənə ən sevimli və məclisinə görə ən yaxın olanınız, əxlaqı ən gözəl olanınızdır. Yenə bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm demişdir, Kimə mülayim olmaq nəsib edilmişsə, ona dünya və axirət xeyri bəxş edilmişdir. Qohumlarla əlaqə saxlamaq, gözəl əxlaqlı olmaq və qonşuya yaxşılıq etmək məmləkətləri dirçəldir və ömürləri uzadır. Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, gözəl əxlaq insanı cənnətə aparan əsas amillərdən biridir. Bu xüsusda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm belə buyurmuşdur. İnsanların cənnətə girməyinə ən çox səbəb olan amil Allah qorxusu və gözəl əxlaqdır. Hərçənd əxlaq barədə bir çox hədislər varid olmuşdur. Lakin bunların ən əsası dördüdür. Maliki məzhəbindən olmuş və balaca Malik kimi tanınmış İmam İbn Əbu Zeyd Əl-Qayravani demişdir. Əxlaq ədəbləri və onun tutqazları dörd hədisə söykənir. Birincisi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin kim Allaha və axirət gününə inanırsa, ya xeyir danışsın, ya da sussun hədisi. İkincisi, onun müsəlmanın İslamının gözəlliyindəndir ki, özünə aid olmayan işləri tərk etsin hədisi. Üçüncüsü, ondan nəsiyyət istəyən kimsəyə qəzəblənmə deyə nəsiyyət etməsi və dördüncüsü, onun biriniz özü üçün istədiyini müsəlman qardaşı üçün istəmədikcə tam şəkildə iman etmiş olmaz hədisidir. Xatib-ül Bağdadi rahiməhullah Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yolunu gedən möminlərin əxlaqı barədə danışarkən demişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədislərini öyrənən kimsələrə vacibdir ki, insanların ən ədəblisi, ən təvəzəkarı, ən düz danışanı və ən dindarı olsunlar. Ha belə, yüngüllük etməsinlər və hər şeyə görə qəzəblənməsinlər. Həmçinin, onlar Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin gözəl əxlaqını və ədəbini özündə cəm edən rəvayətləri, onun əhl-i beytindən və sahabələrindən olmuş əməli salih sələflərin həyat yolunu özündə əks etdirən, ha belə mühəddislərin həyat tərzindən danışan xəbərləri, Üstəlik, keçmiş nəslin əvəzsiz xidmətlərini davamlı araşdırıb öyrənməlidirlər ki, ən gözəl və ən yaxşı əxlaqa əməl etsinlər. Ən rəzil və ən pis əxlaqdan uzaq olsunlar. Xatib-ül Bağdadi Rahiməhullahın sözü burada bitir. İmam Buxarinin bu kitaba belə ad verməkdə qayəsi onu özünün səhihindəki ədəb kitabından fərqləndirmək olmuşdur. Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, İmam Buxari öz səhiyindəki ədəb kitabından fərqli olaraq bu kitabda İslam ədəbi və əxlaqı ilə bağlı daha çox hədislər varid etmişdir. Ədəb-ül Mufrad əsəri ədəb və əxlaq mövzusunda yazılmış ən əhatəli və ən dəyərli kitablardan hesab edilir. Biz bu kitabı öyrənməklə şəriətin bizə buyurduğu İslam ədəbini və Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin bizə təbliğ etdiyi ən ali əxlaqı öyrənmiş olacaq. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm Allahın ən sevimli dostu, onun sonuncu peyğəmbəri və bütün bəşəriyyətə göndərdiyi elçisi. Ha belə, ən abid, ən əxlaqlı, ən həlim, Allahı ən yaxşı tanıyan və ondan ən çox qorxan bir insan olmuşdur. Allah subhanahu və teala onu ən gözəl əxlaq sahibi etmişdir. Uca Allah buyurur, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنًا لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَةِ Və zəkərəllaha kəfirə. Allahın rəsulu sizlərə, Allaha və axirət gününə ümidini bağlayanlara və Allahı çox zikr edənlərə gözəl nümunədir. Digər ayədə Allah subhanahu və teala onun böyük əxlaq sahibi olduğunu xəbər verir, buyurur. Və innəkə ləalə xuluqun azim. Həqiqətən sən böyük əxlaq sahibisən. Və möminlər anası Ayşə radiyallahu anhadan Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmin əxlaqı barədə soruşulduqda o belə demişdir. Onun əxlaqı Qur'an idi. Odur ki, Hər kim gözəl əxlaq sahibi olmaq istəyirsə, Peyğəmbər s.ə.v-in həyat tərzinə nəzər salmalı, onun necə insan olduğunu oxuyub öyrənməli və öyrəndiklərinə əməl etməlidir. Gəlin, iki böyük alimin bu xüsusda dediklərinə nəzər salaq. Sufyan ibn-i Uyeynə, rahiməhullah, demişdir. Rasulullah s.ə.v bəşəriyyət üçün ən böyük meyyardır. Bütün işlər onunla, onun əxlaqı, həyat tərzi və tutduğu yolla müqayisə edilir. Bu meyara müvafiq olan işlər haqq, ona müxalif olanlar isə batil sayılır. İbn-i Qeyyim, rahiməhullah, öz kitabında Peyğəmbərlər haqqında danışarkən demişdir. Onlar ən düzgün meyardırlar. O meyar ki, deyilən sözlər, görülən işlər və hər cür əxlaq onların dedikləri sözlərlə, etdikləri əməllərlə və əxlaqları ilə müqayisə edilməlidir. Onların yolunu tutub getdikdə doğru yolda olanlarla zəlalətə düşənləri ayırt etmək olur. Hər bir kəsin onlardan asılılığı bədənin öz ruhuna, gözün öz nuruna və ruhun öz həyatına olan asıllığından daha böyükdür. Odur ki, asıllıq və ehtiyac hər nə cür olursa olsun, insanın peyğəmbərlərdən asıllığı, və onlara olan ehtiyacı daha çoxdur. Və əgər insanın bu dünyada və axirətdəki səadəti Peyğəmbər s.a.v-in yolunu tutub getməkdən asılıdırsa, onda özünə yazığı gələn, ha belə, uğur qazanmaq və saadətə qovuşmaq istəyən hər kəs Peyğəmbər s.a.v-in tutduğu yolu, yaşadığı həyat tərzini və digər işlərini araşdırıb öyrənməlidir ki, bunun sayəsində cahillərdən uzaq olsun. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ardıcıllarının, onun tərəfdarlarının və onun firqəsinin cərgəsinə qoşulsun. Burada firqə deyildikdə, haqq yolda olan firqə nəzərdə tutulur. Bu xüsusda Əl-Maidə surəsinin 56-cı ayəsində Uca Allah belə buyurur. Kim Allahı, onun elçisini və iman gətirənləri özünə dost tutarsa, bilsin ki, qələbə salanlar da məhz Allahın firqəsidir. Biləsiniz, Allah kimə Peyğəmbər s.ə.v-in yolunu tutub getməyi və hər cəhətdən ona oxşamağı nəsib etmişsə, demək, o kimsəyə böyük neymət bəxş etmişdir. Odur ki, bizə bu kitabı açıqlamağı müvəffəq edən Allahdan onun gözəl adları və uca sifətləri ilə diləyirik ki, bizi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yolunu tutub gedənlərdən və ona sadiq qalanlardan etsin. Ha belə, qiyamət günü bizlərə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ilə birlikdə onun hovuzunun başında və Allahın kölgəsi altında həşr olunmağı, nəhayət onunla birlikdə cənnətdə olmağa nəsib etsin. Əlimizdəki bu kitab söhbət açdığımız mövzuda yazılmış ən əzəmətli və ən faydalı kitablardan sayılır. İmam Buxari bu kitabda mövzuya aid əsas hədisləri varid etmiş və onları yüksək səviyyədə tərtib etmişdir. Bu kitab nə uzun yorucu, nə də ki qısa, faydasızdır. Əksinə, orta həcmli və əhatəli bir kitabdır. İmam Buxari bu kitabı fəsillərə bölmüş və bu fəsillərin hər birində fəslin ünvanına aid kifayət qədər hədislər rəvat etmişdir. O, bu kitabı 644 fəsilə bölmüş və bu fəsillərdə 1322 hədis rəvayət etmişdir. İlk əvvəl valideynlərin qayğısına qalmaq barədə, sonra qohumlarla əlaqə saxlamaq, uşaqlara, əl-əl xüsusda qız uşaqlarına yaxşı baxmaq, ailənin qeydinə qalmaq, kölələrin haqqını tapdalamamaq, ta belə qonşu ilə gözə rəftar etmək, yetimə himayədarlıq etmək, və digər insanlarla gözəl davranmaq barədə hədislər rəvayət etmişdir. Allahdan diləyirəm ki, bizlərə Peyğəmbər s.a.v. doğru düzgün tanımağı, onun yolunu tutub getməyi, onu hamadan çox sevməyi, onunla birlikdə həşr olunmağı və cənnətdə onun yanında olmağı nəsib etsin. Bunun üçün onu səmimi qəlbdən sevmək gərəkdir. Bu xüsusda İbn-i Qeym rahiməhullah gözəl sözlər söyləmişdir. Demişdir, İnsan sevdiyi kimsəni nə qədər çox yada salarsa, xatirələrində onu nə qədər çox canlandırarsa, onu sevməyə təhrik edən yaxşı əməllərini və göstərdiyi qayğını nə qədər çox xatırlayarsa, ona olan sevgisi qat-qat artar, onun üçün bir az da çox darxar və tam qəlbi ilə ona bağlanar. Onu yad etməkdən vaz keçəcəyi, və yaxşı işlərini yada salmayacağı təqdirdə isə qəlbində ona olan sevgisi azalar və heç bir kimsə üçün məhbubunu görməkdən daha əziz və onun yaxşılıqlarını yada salmaqdan daha sevimli bir şey yoxdur. Bütün bunlar onun qəlbində artdığı zaman dili ilə məhbubunu mədh edib tərifləyər və onun yaxşı əməllərini yad edər. Beləliklə də bu, qəlbində olan məhəbbətin ya artmasına ya da azalmasına səbəb olar. Ənəs ibn Malik radiyallahu anh rəvayət edir ki, bir nəfər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən soruşdu, qiyamət nə zaman qopacaq? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də ondan soruşdu, sən qiyamətə nə hazırlamısan? Adam dedi, heç bir şey hazırlamamışam. Mən sadəcə Allahı və onun rəsulunu sevirəm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurdu, sən sevdiyin kəslə bir yerdə olacaqsan. Ənəs dedi, biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sən sevdiyin kəslə bir yerdə olacaqsan sözünə sevindiyimiz qədər heç bir şeyə sevinməmişdik. Qardaşlar, hər kəs Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi sevdiyini iddia edə bilər. Lakin, hər kəsə onu həqiqi mənada sevmək və onunla birlikdə cənnətdə olmaq nəsib ediləcəkmi? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə olan sevginin həqiqi olduğunu sübuta yetirmək üçün isə bu nəsihətlərə əməl etmək gərəkdir. Birincisi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yolunu tutub getmək. İkincisi, onun verdiyi hökmləri tərəddüdsüz qəbul etmək. Üçüncüsü, onu tez-tez yada salmaq, adı çəkiləndə salavat gətirmək. Dördüncüsü, onun gətirdiyi dini hər tərəfə yaymaq Beşincisi, onunla görüşməyi arzulamaq. Altıncısı və yedincisi, onun sevdiyi kimsələri sevmək və nifrət etdiyi kimsələrə nifrət etmək. Əziz müsəlmanlar, bu kitabı şərh etməkdə məqsədimiz İslam əxlaqının nə dərəcədə gözəl olduğunu, ha belə hamıdan çox sevdiyimiz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu böyük əxlaqa sahib olduğunu xalqa tanıtmaqdır siz də bu kitabı oxuyub öyrəndikdən sonra Allah rizasını qazanmaq üçün öyrəndiklərinizi insanlara təbliğ edin ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin kim xeyrxalq bir iş görməyə yol göstərərsə, ona həmin əməli edənin savabının misli qədər savab yazılar, dediyi kimsələrdən olasınız. Həmin kimsələrdən olmaq üçün isə gecə-gündüz Allaha yalvarıb bizləri onlardan etməsini istəməliyik. Bir zaman Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Muaz bin Cəbəl radiyallahu anhəyə belə buyurmuşdu. Ey Muaz, sənə hər namazın sonunda bu duanı oxumağa nəsiyyət edirəm. Allahümmə a'inni alə zikrikə və şükrikə və hüsni ibadətikə. Allahım, səni zikr etmək, sənə şükr etmək və sənə gözəl tərzdə ibadət etmək üçün mənə yardım et. Diqqət edin, Görün, İbrahim aleyhissalam öz qövmünə nə deyir? Əgər Rəbbim məni doğru yola yönətməsəydi, mən azmış adamlardan olardım. Ha belə, Quranda cənnət əhli belə vəsf edilir. İman gətirib yaxşı əməl edənlər isə cənnət sakinləridir. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Biz hər kəsi yalnız onun qüvvəsi çatdığı qədər yükləyirik. Biz onların kökslərindəki kin küdürəti çıxaracaq Onların ayaqları altından çaylar axacaq. Onlar deyəcəklər, bizi buna qovuşduran Allaha həmd olsun. Əgər Allah bizə hidayət etməsəydi, biz özümüz doğru yola yönələ bilməzdik. Sahabələr də həmsinin deyərdilər, olmasaydın, ey Allah, düz yola gəlməzdik biz, nə sədəqə verərdik, nə namaz qılardıq biz. Doğru yolda olmaq Hələl xüsusda gözəl əxlaq sahibi olmaq üçün isə bu yola yönətməyə qadir olan Allaha üst tutmaq gərəkdir. Odur ki, ən kamil əxlaq sahibi, ha belə, əxlaq nümunəsi sayılan Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm Rəbbinə dua edib deyərdi. Allahummə hdini li əhsənil əxlaqi, lə yəhdi li əhsənihə illə ənd, vasrif anni seyyiəhə, lə yasrifu anni seyyiəhə illə ənd. Allahım, mənə ən gözəl əxlaqı nəsib et. Onun ən gözəlini ancaq sən bəxş edə bilərsən. Onun pisindən məni uzaq et, məni onun pisindən ancaq sən uzaqlaşdıra bilərsən. Həmsinin deyərdi, Allahümə əhsəntə xalqi fə əhsin xuluqi. Allahım, sən məni gözəl biçimdə yaratdın, əxlaqımı da gözəl et. Həmsinin deyərdi, Allahümə inni əuzu bikə min munkəratil əxlaqi vəl-ə'mali vəl-əhvəh. Allahım, pis əxlaqdan, yaramaz əməllərdən və pis fikirlərdən sənə sığınıram. Hamımızın adından Allaha yalvarıram ki, bizə bu kitabı axıradək şərh etməyi, içindəki hədisləri başa düşməyi, hədislərdə deyilənlərə əməl etməyi müvəffəq eləsin və bunun mükafatını qiyamət günü bizə nəsib eləsin. Əzəmətli ərkin Rəbbi olan qüdrətli Allahdan onun gözəl adları və uca sifətləri ilə diləyirəm ki, bizləri özünün sevdiyi və razı qaldığı salih əməlləri yerinə yetirməyə və haqqı deməyə müvəffəq etsin. Bizim işlərimizi yoluna qoysun. Bizi, bizim valideynlərimizi, ha belə cəmi müsəlman kişi və müsəlman qadınları, mömin kişiləri və mömin qadınları, onlardan həyatda olanları və ölüb gedənləri bağışlasın. Allahım, biz sənin qulunuq, qullarının və kənizlərinin övladlarıyıq. Şəkilimiz sənin əlindədir. Barəmizdə verdiyin hökm yerinə yetəndir. Bizə yazdığın tali ədalətlidir. Sənə, özünə verdiyin və ya kitabında nazil etdiyin, yaxud yaratdıqlarından kiməsə öyrətdiyin, yaxud da öz yanında olan qeyb elmində saxladığın, özünə aid olan hər bir adla yalvarırıq ki, Qur'anı qəlbimizin baharı və köksümüzün nuru et üzüntümüzün aradan qalxması və kədərimizin getməsi üçün səbəbidir. Subhanəkə Allahumma və bihəmdik. Əşhədu ən lə iləhə illən əstəxfiruqa və atubu iləyik.